alivyowaletea mtume wake sallallahu alaihi wasallam aliye miongoni mwao wenyewe anayewasomea aya zake ambao ni hii Qur'an na kupitia aya hizo wayuzakihim anawatakasa wayuallimuhum alkitaba walhikma na anawafunza kitabu na hikma nao ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم kitukufu kabisa na kibora kabisa kinachotakasa kusafishwa nacho nafsi ya mwanadamu ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها kitabu hiki ndicho kitabu cha kutakasa ndio chanzo na chemchemu ndio masdar ya mja kujitakasa nafsi yake faman arada li nafsihi tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla yule anayetaka kuitakasa nafsi yake basi na atake kutakaswa huko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Abbas radiyallahu anhuma ana maneno mazuri akizungumzia hii Qur'an asema ضمن الله لمن اتبع القرآن ان لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة الله سبحانه وتعالى amechukua dhamana ya yule anayefuata Qur'an kuwa hatapotea hapa duniani na hatapata tabu na shida na mateso kesho akhira thumma tala kisha akasoma hii aya faman ittabaa hudaya fala yadhillu wala yashqa mwenye kufuata ule uongofu wangu nilioteremsha basi hatapotea huyo wala hatapata tabu na shida وقال تعالى ان الله سبحانه وتعالى كما تena يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين enyi watu yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu na poza kuponyesha yaliyomo vifuani kwa maradhi yoyote aliyonayo mwanadamu katika maradhi ya moyo maradhi ya shahawat maradhi ya hubu dunia maradhi ya hasad maradhi ya kibr na ujub yote haya maradhi ponyo yake nini kuisoma kwa wingi Qur'an kusoma Qur'an akaisoma mtu Qur'an huku akiizingatia kama tulivyoeleza leo asubuhi وشفاء لما في الصدور وهدى نني uongofu ورحمة للمؤمنين نني رحمة ووميني قال ابن القيم رحمه الله القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سمع هي قرآن ndiyo poza inayoponyesha kikamilifu kutokamana na maradhi yote ya moyo na ya kiwiliwili na maradhi ya dunia na maradhi ya akhira hii Qur'ani ni dawa ni ponyo قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن hivi ndivyo walivyokuwa masahaba alikuwa mmoja wao anapojifunza aya kumi hasongi mbele mpaka ajue maana yake na atendee kazi kwa hivyo anaisoma hii Qur'an akaelewa maana yake akaitendea kazi ni sababu ya kuitakasa nafsi yake فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر, أوفر نصيب yule ambaye Allah atamkirimu yule mji ambaye Allah atamkirimu akawa akisoma kitabu chake yani Qur'an kwa kukizingatia na kupigana na nafsi yake katika kutendea kazi yale anayoyasoma na kuyaelewa basi huyu atapata katika mtakaso wa nafsi nasibu iliyo kubwa kabisa na ndio utaona siri ya salaf kabla ya mwanafunzi kuanza kutafuta ilmu mwanzo aambiwe aende akafanya nini akahifadhi Qur'an akaisome Qur'an kwa sababu ilmu ni kitu kitukufu sana na chahitaji ule moyo ume, ume, uwe umeandaliwa kwa ajili ya kupokea ilmu kwa hivyo mwanzo asoma kitabu cha Allah ili kuisafisha nafsi yake kusafisha moyo wake awe yuko tayari kupokea sasa kile atakachofundishwa katika ilmu na sisi tulabu ilmu tutakikana sana sana tuisome Qur'an kwa wingi usingoje kusukumwa kuna baadhi ya wanafunzi mpaka sukumwe ndio isome Qur'an yani bimaana kuna wengine lau kama hakuna somo la Qur'an basi pengine labda asingeisoma Qur'an kwa tujibidiishe sisi kama wanafunzi zaidi katika kuisoma Qur'an ili tuusafishe moyo wetu kwa ajili ya kuipokea ilmu na wewe jiangalie kwa kadri ya vile unavyoisoma Qur'an ndiyo kadri vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyokupa taufiq katika kutafuta kwako ilmu kila ukiongeza zaidi na Allah kufungulia zaidi na kila nasibu yako ya kuisoma Qur'an na kuielewa na kuifuata ikiwa ni ndogo basi kadhalika katika ilmu ni hivyo hivyo ndio mmoja katika salaf alivyoomba wasia na mwenzake katika kwenda kutafuta ilmu faawsahu bikathrati qira'ati alquran akamusia kukithirisha kusoma Qur'an na kumwambia kuwa kwa kadri ya vile unavyojishughulisha na kitabu cha Allah ndivyo Allah anavyokufungulia katika ilmu nyingine na wewe jaribu utaliona hili ukawa jishughulisha na kitabu cha Allah utakuta kuwa Allah akufungulia katika ilmu nyingi sana na akufanyia wepesi na ndio maana utasikia baadhi ya wazazi ambao hutumia hii njia vibaya akwambia mtoto akihifadhi Qur'ani kule shule iwafaulu hajaribu ahifadhi Qur'an kisha aiwache uone kama tafaulu ni yule anayesoma Qur'an ile Qur'an ikamsafisha moyo wake sasa ilmu yoyote akiisoma ya wasahali kwake yeye kufahamu sababu moyo wake msafi hii ndiyo siri ndani yake hakuna jambo jingine ni kuwa moyo wake wasafishika yuwa tayari kupokea ilmu na hivi ndivyo wanavyotakikana mwanafunzi wa dini awe kitu cha kwanza kabisa ajishughulishe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yasikitisha waweza kuona baadhi ya ndugu aweza kunyoshewa vidole kuwa fulani yule ni shekhe shekh fulani yule lakini akija katika kusoma Qur'an inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yale matatizo aliyonayo katika Qur'an ni makubwa sana na huu ni upungufu mkubwa sana usikubali ndugu yangu mwanafunzi wanafunzi wenzangu usikubali kuwa katika masomo mengine wasonga mbele hali ya kuwa katika Qur'an uko nyuma kitu cha kwanza kabisa msingi wa ilmu zote ni Qur'an mwanzo ni Qur'an uitumie Qur'an katika maisha yako bimaana uifanyie kazi utakuta kuwa ile Qur'ani yausafisha moyo wako na yakusahidishia wewe katika kufaulu kwenye ilmu nyingine kwa hivyo Qur'an ni kibora ya kile ambacho mwanadamu aweza kutumia katika kuitakasa na kuisafisha nafsi yake na hii ni kaida ambao waliitekeleza na kuifanyia kazi salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim kama ilivyo hapa katika athari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda ikiwa walikuwa wakisoma aya kumi hawasongi mbele mpaka wazielewe zile aya wazitendee kazi zile aya ndio maana wakawa katika hali waliokuwa nayo tofauti na sisi leo wallahu musta'an القاعدة الرابعة msingi wa nne katika misingi ambayo atakikana muislamu ashikamane nayo kuitakasa nafsi yake اتخاذ الأسوة والقدرة والقدوة اتخاذ الأسوة والقدوة ni kule mtu kuchukulia mfano mwema na ule wa kuigwa mbele yake ili amwige naye ni mtume sallallahu alayhi wasallam qala Allahu azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah subhanahu wa ta'ala sema hakika nyinyi mnao mfano mwema mfano mzuri kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam na mfano mzuri wa kuiga kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam kwa anayemtarajia Allah na siku ya mwisho na kumkumbuka Allah kwa wingi sana قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi hii aya tukufu ni msingi mkubwa katika kumwiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake katika vitendo vyake na katika ahwali zake mbalimbali kiufupi ni umsome mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umwelewe kisha ujaribu kwa kadri ya vile unavyoweza kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake aliyozungumza yafuate amekuamrisha jambo fuata amekukataza kutokamana na jambo jiweke mbali nalo hali zake alizokuwa akiishi nazo alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam akiishi yeye na ndugu zake kama sahaba akiishi yeye na watoto wake namna gani aliishi mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake namna gani alikuwa akiamiliana na watu aina mbalimbali kwa hivyo uwe utasoma zile ahwali za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuziiga na miongoni mwa vitabu vizuri sana ambavyo mtu aweza kusoma akafaidika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwiga kitabu kimoja ashamail النبوية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله نكون شرح نزوري شرح الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله نتولي وايكو سوما بس إذا عايشة ما نزم بك مش نعم ريكوديو إيوة. ما نزم بك مش كتاب الشمائل دنياك تبت فايدة نينج سانا كوسو منين ومتومس صلى الله عليه وسلم لما يشاك في الهكوة na upande mwingine pia usome kitabu kama mfano wa riadhu salihin uone maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako vipi umjue mtume sallallahu alaihi wasallam akuamrisha lipi akukataza lipi akupa mwelekeo gani katika maisha yako uwe utaishi na haya mafunzo umwige mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya vile unavyomwiga mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kadri ya wewe unavyojitakasa na kujisafisha nafsi yako وقال الحسن رحمه الله قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا حسن البصري يسمى kuna kundi la watu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walisema kuwa hakika sisi twampenda Mola wetu twampenda Mola wetu mlezi faanzala Allah ta'ala hadhihi al-aya الله أكواترمشيه آية قل إن كنتم تحبون الله fattabi'uni yuhibbukumullah waambie sema ikiwa kweli mwampenda Allah basi nifuateni mimi Allah atawapenda wakaamrishwa mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به دليل على صدق محبة الله تعالى وهو kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama na dalili ya ukweli wa mja katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية وسبب kule kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata mwenendo na mfumo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulionyoka ndiyo kutakasika kwenyewe huko huko ndiko kutakasika kwenyewe wala yumkinu alwusul ilaiha bighairi ma jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam haiwezekani mja kufikia kujitakasa nafsi yake bila ya yale aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam ukimfuata basi biidhnillah taala utaona matunda yake na hili pia ni moja katika mambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu haswa haswa talibul ilmi mwanafunzi atakikana asiwache kwa kadri ya vile anavyoweza kile anachoweza kukifuata katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa atakifuata kila siku twala sasa tusoma adabu za mtume sallallahu alaihi wasallam za kula tuzitabikisha kadhalika kila siku sisi tutangamana na wenzetu tuangalie alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutangamana na wenzake katika masahaba na wengineo alikuwa akiamilia nao vipi na sisi tuwe mfano wake tujaribu kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam kwani katika kufanya hivyo ndiyo kujitakasa nafsi yako قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى سيما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر حقيقة متوم محمد صلى الله عليه وسلم ndiyo mizani kubwa kabisa mfano wake ni kama mfano wa mizani nini maana ya maneno asema fa alayhi tu'radu al-ashya kwake yeye ndiyo mambo yote huwekwa mbele yake yakaangaliwa pale yakatathminiwa na kuangaliwa yako vipi ala khuluqihi katika tabia zake siratihi wa hadi na mwenendo wake na mwongozo aliotuachia fama wafaqaha fahuwa alhaq chochote kinachowafikiana na namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam basi ni haki wama khalafaha fahuwa albatil na kinachokhalifu haya tuliyoyataja ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi itakuwa ni batil kwa hivyo mizani yako muislamu katika yale unaoyafanya na yale unaoyawacha iwe nani ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa almizanul akbar na kwa ahli sunna mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo mizani yao kubwa kabla hawajafanya jambo lolote mwanzo wa mtizama nani mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili ibada yoyote hawaifanyi mpaka mwanzo waweke kwenye mizani ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume na ahlul bid'ah ahlul bid'ah kwa wao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mizani kwa wao akili zao ndiyo mizani kwa wao bimaana kile ambacho akili zao zitaona kuwa ni kheri basi ni kheri na kile ambacho akili zao itaona ni shari basi ni shari kulingana na akili zao kwa hiyo kwa akili zao wao wakaona bid'a fulani hizi ni kheri wakazifanya na kwa akili zao wakaona kuwa tauhid na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ni hivi ni vitu ambavyo atakikana muislamu akae mbali navyo kwa sababu vyafanywa na mawahabi kwa hivyo akaambali navyo angalia alivyokuwa ametumia mizani ya akili yake namna alivyoteleza namna alivyoanguka mtu wa bidhaa lakini mtu wa sunna la mizani yake kubwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukimjilia na jambo lolote mwanzo aliweka lile jambo katika nini katika mizani nasemaje mizani yetu ahili halimo halimo la mizani yasema hili limo basi litakuwa litakuwemo katika dini وهكذا ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم sababu hiyo ni wajibu kwa yule anayetaka kuitakasa nafsi yake anayetaka mtakaso wa nafsi yake apigane na nafsi yake katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kumwiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam والحذر من المحدثات والبدع فإنها كلها ضلالة na atahadhari sana kutokamana na uzushi mambo ya bid'a atahadhari sana muislamu kwani yote ni upotofu na alisema maneno haya nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu bwana ajabu ya makhurafi wapeni ajabu moja ya makhurafi jana tuzungumza hapa ukiwaambia vigawanyo vya tauhidi vingapi vitatu wasema twataka nas inaosema vigawanyo vya tauhid vitatu lakini ukija kwenye bid'a wasema kuna bid'a hasana na kuna bid'a zingine si hasana amwambie na wewe butu toleo mtoa wapi hivi gawanyo hivi mvitoa wapi hebu tupe nasu sarih inaosema kuna bid'a hizi ni nzuri si upotofu na bid'a hizi katika dini ya eh? katika dini bid'a hizi za peponi na bid'a hizi za motoni mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wewe wafasiri vipi kila linalozuliwa nini ni bid'a sisema la si yote haya wa kulla bid'atin dalala na kila bid'a ni upotofu sema la la la la la hebu kidogo hapo tulia kuna bid'a nyingine ni upotofu na nyingine ni uongofu aha tuendelee mbele wa kulla dalalatin fi nar na kila upotofu motoni sema kuna upotofu wa peponi na upotofu wa, motoni sasa sisi tuwaomba mahurafi mtuonyeshe ule upotofu wa peponi ni upi manake haya maneno yakuja kwenye mtiririko mmoja sio eh. unakuja kwenye mtiririko mmoja umegawanya ukagawanya tugawe na huku wa kulla dalalatin fi nar sema a kuna dalala fi janna na dalala fi nar kisha tutakuuliza huo upotofu wa peponi utuonyeshe kama huyu mwanafunzi wa ibilisi haiwezekani watu wa ajabu na huku kwenye tauhidi ambao ni haki viganyo vitatu akwambia hakuna kitu kama hicho kwa nini hakuna dalili wapi lile lake ambalo halina dalili alithibitisha lile ambalo lina dalili alikanusha na haya ni katika mambo ya ajabu na vituko vya mtu akizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu yofuata hawa ya nafsi afuata vile nafsi yake inavyompeleka nafsi ikiwa yampeleka kulia aenda kulia hawa ya nafsi ikimpeleka matamanio yale ya nafsi ikimpeleka kushoto aenda kushoto hivi ndivyo walivyo